nedzirdēti, neticami, piedzīvojumiem bagāti, aizraujoši, pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši. Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas, filmas, kuras neviens nav redzējis mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Raidījums dzīves stāsti – tā ir unikāla iespēja ielūkoties šajā dārguma lādē – tad rokas nenolaid, bet atcerījās. Būs vienmēr kāds, kas negribēs, kas mutī aizbāz centīsies, lai neskanētu Cause the abunu always vai dziedāsim tad arī aleluja. Eterā dzīves stāsti Dzēvis tostinu latgalis, i šudiņ rādījām arī klausītoji. Dzēvis tostus īsoku ļoti naparosti, ar skaistu akapello dzīdojumu. I kā gan citaižok, jāsu atbraukusi iz prēļam gastēt pie Iranas ķerkužas. Irana Lobadīna. Lobadīna. Nu, radio Marija ir izrotusies ar dzīves stostiem, pijūsim gostūs, i gribēsim dzirdēt arī jūsu dzīves stostu, tad varbūt vari pastostēt lūdzu par savu biernību, par to, kur tu pīdzimi, kaida bija tova saime, kaidas ir tavas spilgtokos moza bērna atmiņas? O jā, pīdzimu es 20. gadu beigos. Lai gan es sevi uzskatu par iezeknīti, visu dzīvi es esmu nodzīvojis, nu, ne visu dzīvi, bet visu bērnību es esmu nodzīvojis ar iezeknī, bet kļūdas piec pīdzimu vāra klonus. Dēļ tam, ka es tu brīdi, kad man vajadzēja dzimt, bija pavasars, apriļa beigas, Rēzekņī es tu brīdi bija divu dzemdību nūdeļas, bet tajā laikā jau abas bija slāgtas. I tad mamma ar otru palīdzību vedīja iz Viļānu slimnīcu, bet arī tie bija slāgta. I tad nokušais ceļš vedīja iz varakļoņiem. Nu, i varakļonos tad es īraudzīju saules gaismu. Saķēra mani slavenais doktors Bulsanovičs noču pasauli, jo rūkos. Uh, Doktors bija pūļs pēc tautības, ja arī es varu sacēt pīdzumu. Uh, ka es, es nejūtu tiek patērimi pie cašņa pūļu ģimenī. Ir tam, ka gan mana mama, gan paps ir pūļi. Uh, obi gan ir dzimuši Latvijā, ir beiguši latviešu skolas, dēļ tam, nu, protams, ka mēs esam saglabājuši kaut kādas pūliskos tradīcijas arī, bet laikam tāda spēcīgāko tradīcija ir tas, tis, ka viņi vecāki uh, Paps jau bija, bet māma vēl arī ir eh, ļoti spēcīgi ticībā katoļi. Piemēram, kad vecāki aizgoja pensijā, viņi katru dienu goja uz divkalpojumu baznīcā, nu reitimi tikai tad soka savus dienas gaitas, tā ka, nu tā ir sokās mana biernieba. Varkļonus es pavadīju burtiski dažas dienas slimnīcā, eh, kā pie mūsu laikus, bet tad atgrīžos Rēzekņa dzimtajā sētā atļaugu tikai ar vecākiem, ar vecāku mūsu. Mūsu beidzēja, kas deva man vārdu. Uh, Mūsu ir septiņas gadus vecāka, ja jau bija iz mums dzimšanas laiku sasniegusi tādu vecumu, ka pie joja skolu, bet ja bija pabeigusi bērnu dārzu, bērnu dārzā bija cīši laba uh, dzīdošanas skolotoja, audzinotoja. Uh, Гвозда Ирена. Es manai māsai ļoti patika, <laughs> tam arī man izdevēja tādu vārdu. Nu, ir pat tikai augu tikai ar vecākiem, ar mm, mūsu dēdi, babas, man bija derāņi. Uh, tad pirmos laikos bija tā, ka bērna kopšanas atvaļinājums bija tikai godu. Jaunu gada vecumā es dabūju īt bērnu dārzā, dēļ tam, ka nu nebija, kur citur mani atstūt īsto laiku, kad, kad jau bērns soka runāt pēc gada vecuma, es izraisu soku vienlaicīgi runāt trejos valodos. Es nevaru pat tā noformulēt, kura man ir dzimto valoda, dēļ tam, kā es izraizu runāju latviski, krīviski, latgaļiski. Nu, droši vien šobrīd es vairāk domāju, es apņoju latviski. Bet Vai tajā tu... laikā manā bērnībā es soku runāt izraēļš trejos valodos. Nu, i bērnu dārzā mana uh, muzikālo apzinotoja arī bija, tei, kuru, kuras vārdu es daboju. Nu, i droši vien, ka arī pamaņāja kaut kādu muzikālo talantu. Jei pirmo reizi man ļoja dzīvot solo četru gadu vecumā. Tas bija bērnu dārza pasaukums, bērnu reits. Mana nu, pirmo dzīsme bija dziesma par zābakiņiem. <laughs> tā, tā var sacīt, ka es sūku savu dzīvotojas karjeru. <laughs> pēc tam, eh, pēc bērndoža jau sekoja, protams, ka skolas godi. Skolā es sūku īt Rēzeknis 5. vidusskolā, pirmos divu klases nosamocēju uz 5. vidusskolā, bet par cik cilvēku sētāji bija pirmo vidusskola, tad, tad no trešos klases es sāku mācīties pirmajā vidusskolā, ja arī 11. klasi pabeidzu Rēdeknis pirmajā vidusskolā. Ja runāju par, par muziku, tad man nav nekādas akadēmiskos izglītības. Es, diemžēl, neesmu gojusi pēc bērnu muzikas skolā, bet, bet dīdošana ir visu laiku tā mana dzīve pavadījusi, tad tam, ka aizsi gan Nu, tajā laikā Bojas pionieru nomu mocēju spēlēt akordeonu, dzīvoju meitiņu lokālajā ansamblī, gan skolas korī, gan pēc tam jau. Tur, kad sākās pusauģa godi, <laughs> Rēziknī bija ļoti, ļoti labs kurs, jauniešu kurs Ezerzeme, Vitolda Miloševiča rotas salniņas vadībā. Ja šim cilvēkiem esmu ļoti, ļoti pateicīga, tievišķi Vitolds ar mēs šim ar lielu aizrautību jānēs, jau var sacēt, ka īmotē pareizi dzīvot, pareizi elpot, kaut dzīvi. Tā kā, nu, muzika visus pirmos dzīves godus man ir pavadījusi, lai gan, lai gan profesionālos izglītības muzikā man nav. Nu, un tad tu pabeidzi Rēziknis eh, vidusskolu, un kur toļāk veda tovi ceļi? Ai, nu, sagoja, vispār sagoja tā, ka Mm, es tā kā visu apziņību, ja, biednību, jaunību sapņoju par medicīnu. Man kristamote ir medmosa, mana mosa ir farmaceite, man vīna tante bija farmaceite. Ja es nezinu, par ko visu laiku arī fantazēju, kā es gribu būt par zūborstu. <laughs> Bet vidusskolas beigās es diezgan smagi saslimuju, man uh, slimības rezultātā uzatbūjoja redzēt. И līdz ar to tas sapnis tieši par stomatoloģiju, par medicīnu tā kā aizgoja otrā plānā, dēļ tam, ka, nu, <laughs> zubors ar, ar, ar sliktam acīm īsti tā kā neder. Uh, bet man bija ļoti laba klasiskā audzinotāja Ženija Truskovska, ja bija krīvu valodas skolotāja, bieži vien mēs šim stundis pagoja tā, ka uh, mēs dialogā tos stundas vadām. Dažādi krievu, krievu literatūras stundas, gan ļāva man lasīt dažādus daļdarbu fragmentus, gan mēs apspriedām. Nu, skolotāja, ka personība man bija ļoti tīva, radīja interesi arī par valodu. I pēc skolas es iestāju uz Latvijas Universitātes filoloģijas fakultāti. Uh, man bija tāda, tāda kā Mm, dubulto specialitāte. Eh, Turēs filozofijas fakultāte gatavoja eh, latviešu valodas skolotājus krīvu skolai, ir krievu valodas skolotājus latviešu skolai. Vot tādā jauktā specialitātē es arī mocījos. Studiju gadus arī paralēli uh, eh, strodoju, jau studēju universitātī, iepazinos ar vēru kurš studēja lauksaimniecības akadēmijā toreiz. Eh, tā laikā pirms vairāk kā 30 gadiem bija ļoti populāras iepazīšanās tādas, mm, nu, nevītas, bet, bet, bet tāda metodika. <laughs> Puiši ar meitiņām iepazinās eh, kopējos draudzības vakaros, ko parasti organizē kaut kādā pierti vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, tā kā mēs filologu meitiņas bijām izteikta meitiņu grupa, savukārt vērš studijā mehanizācijas fakultāti, kur kursu biedri bija viņi vienīgi puiši. Savukārt, nu, pēc tam vakariem mēs arī iepazināmies. Apsaprecējām, es vēl nebiju augšskolu bēgusi. Neviens no nu, mums neesmu vairs nākam no prēļiem, bet izbeidza skolu, un jām bija tā, ka jota grīžās iz prēļu rajonu. Eh, iz vīnu kolhozu par galveno inženieri. Bet sākās jau daļēji tie juku laiki, tie bija 80. gadu beigas, 90. sākums, kad kolhozi dar kā soka puķēt jūrā. Īpaši tāpēc, ka mana <laughs> vīra vēru, ka vergu laikus tajā laikā porpierka prēļu lauktehnika, nu, respektīvi samaksoja par uh, par jo stipendiju, ko jam kolhos bija uh, noksojis, i pajāna jau pie sevis kā darbinieku uz prēļu lauktehniku, nu, i, protams, kā es atguvu vēram lēta, i strāļam, i mana pirmo darba vīta bija prēļu otro vidusskolu, kur es krīvu bārņiem mocīju latviešu valodu. Gojamies un raidi. <laughs> Mēs bijām pilnīgi svešā pilsētā, bez viena radinieka, um, bet uh, jā, tad priekšvēsture mums tāls ir politiski represēts. Ir bijis Stalina represiju upurs, viņš ir 8 gadus pavadījis Sibīrijā. Sibīrijā viņš bija ar ļoti daudziem preļu puses cilvēkiem. Nu, tad attiecīgi jām arī, arī preļus bija Sibīrijas draugi, kuri pirmajā mirklī, kad mēs sākam dzīvot preļus, mums nu, izīrē daļu, nu, privātu mojusi, tad mēs tī varam dzīvot. Nu, tā mēs sprēļus sokam savu dzīvi, es ļoti labi atceros tos savus pirmos izjūtas, kā es pirmajā dīnā goju iz darbu, Man likās, ka visi, visi iz mani skatās, ja visi zina, ka es esmu sveša, ka es neesmu brēlīta. Nu, tad jau, tad jau, tad jau godu nodzīvoja mīrā tā mojā, tad jau tikam клубничный чувство bērnišķīgēju lūkliešītā toļoki, tā toļoki, tagad vēl jau saīt, ka 34 gadi ir prēļus pavadieti. Skolā es nostrodoju 10 godus, pa vidu bija vecāko dēla pīdzimšana, un tad man uzaicināja 98. gadā strādot tā laikā iz rajona padūmi par turismu organizatoru. Es saprotu, piekrītu, kaut gan, gudīgi sakot, es nesaprotu, kas man jādara, bet es esmu ļoti ekstraverta. Man patīk iepazīties ar cilvēkiem, organizēt dažādas lietas. Tad es šai uh, avantūrai piekrītu. Sāku strādāt 98. gada 1. septembrī Rajona padomī par turismu organizatoru. I praktiski vienlaicīgi sākās projekts. Uh, Toreiz, protams, ka mēs vēl nebijām Eiropas Savienībā, tas bija tikai 98. gads, bet jau mums bija kopējs projekts ar eh, Zviedrim. Zviedri brauca šeit uz Latviju, lai stostītu, kā Zviedrijā strādāja turismu informācijas centri. Ar ko mums nu sadarboja darbinieki, kāds ir finansējums, kādi, kādi ir eh, uzdevumi. Nu, atsakot visu, visu no pašiem, pašiem pamatiem. Uh, Vienlaicīgi ar to visu mēs arī sākam veidot eh, turismu informācijas centru Prēļos, tas tam, kas vēlākā tādā nedēļā. Nu, 99. gada 19. februārī diezgan svinīgā pasaukumā ar panorāmas pīsadalīšanos <laughs> turismu informācijas centrs Prēļos tika atklāts. Nu, es kļuvu par pirmo vadītāju. Ja, apmēram 17 gadus es arī vadījušo turisma informācijas centru, bet jāsaka, ka uh, tajā laikā Prīļi bija tāda, tāda caurbraucamo pilsēta pa ceļam iz Aglumu. Pēc tam, kā arī pirmos laikos, protams, kā Agluma bija viens no galvenajiem galvenierķiem turistiem, kas brauca iz Latgali, Bet prāļos labākajā gadījumā, kad cīļā degvīlu nopirka kādu jūdiņa pudeļu veikalā, idrāča garam garam, garam, garam, tam, ka, nu, akūte rodas. Tad tak neko nav. Tāds bija, tāds bija viedoklis. Nu, izveidojot šo turismu informācijas centru, <laughs> mēs bijām rajonā turismu informācijas centrs. Protams, ka vajadzēja apzinot visas turisma mītnes, ko var piedāvāt šiem turistiem, bet tie bija pavisam jauna līta naktsmītnes, tikko vēl soka veidoties. Южная daudz eh, kaut kādi turisma objekti. I Rēļinkai pilsētē tad īpaši pīdolojumu nemaz nebija. I tad, nu, lasot dažādus materiālus, studējot rēļu viesturi, es soku redzēt tādu kā ekskursijas pīdolojumu par rēļiem vai kaut ko pastostēt, parodēt. Nu, ja ar laiku soka pīzasacēt pirmos grupas, es pat atceros, ka <laughs> pirmsokumos. mūs bija grupas, kuras es braucu ar autobusu, sagaidīju ļēvonos, izvadoju pa ļēvoņiem, tad vēžu iz prēļiem, tos tie par prēļiem, toļo braucu iz aglonu. Jāglonā <laughs> e, tad jau jūs izvadoju, braucu atpakaļ uz prēļiem, pat pēc pīdolojums ir bijis. Nu, ja pakopeniski tas pīdolojums prēļus soka veidoties, e, dēļ tam, ka 2000 Astotajā gadā atvērās mums slavenais objekts Leļu gar, karaļvalsts, miniatūro karaļvalsts Leļu galerija mākslinieca Vladlēna. Jū iztaisīja i tāpat dažādas gan keramikas darbnīca, gan muzejs pīdolojumu tādu diezgan aktīvu soka pīdolot. Nu, tā tas viss apauga tī kauli ar gaļu, <laughs> bija jau ko turistim pīdolot. Turisma informācijas centru, kā jau es sacīju, novadīju 17 gadus. Pēc tam drusciņā aizgoju nūst nu, no nu, to visu, atstājot sev slūdzēti tikai um, pavisam naļagu, izstrādāju kā, kā, kā gids. Dēļ tam, ka tie ir laikam tāda vistīvāko līta, kas man patīk, ko es labprot daru. Nu, i, i, tātad vadot tos ekskursijas, man nebija, man nebija interesanti tikai vienkārši stostēt cilvēkiem. Ierodēt kaut ko tādu, ka man Dievs devis ar to balsu, tad man likās, ka nu vajag jūs kaut kā posteikt, īpriecinot. Un tam aizjūt pa Prēļu parku, kurš šobrīd ir vislielākais Latvijā, kurš aizņem gandrīz 47 hektārus. Jā, es... Tāda Es... Lielās krājā pļav, pļavā es parasti ar turistu grupām apsastojos, ja šim dzīvoju prēļu himnu, kas tamā laikā vēl nebija prēļu himna, kas vienkārši bija pils, eh, dzīšana par prēļu pilsētu, eh, bet tā kā te dzīšana pašam prēļīšiem ir ļoti, ļoti tīva, ja manuprāt, tāda nu, vispār aizkustinoša. Tad es labprāt gribēju arī reļu gostiem jau parodēt. Nu, i, protams, ka visi braucot uz Latgali grib izbaudēt to vītējo kolorītu, to, to, to, to latgaļisku garšu. Bet tā mēs viņam dzīvoju kaut ko no latgaļīšu dzīsmēm pastostīju kaut kādā latgalīšu uh, anekdotē, lai īdūtu tieši to vītējo kolorītu. Nu, i tad, vat, Filipa, man tas nosaukums dziedošā gide. <laughs> Daži sacīja, ka viņēgo Latvijā, nu es pašacēju nepretendēju uz to, ka es esmu viņēgo, dēļ tam, ka es neesmu dzirdējusi jau visus Latvijas gidus īstens, ka daļa, ka es dzīt. Bet, eh, nu jā, tas īsokums bija tāds, tātad, kā es pārkārtītu, bet pagoja kaut kādi godi. Uh, eh, bija viena liktiņēga grupa no nu, Madonis, Tie bija pensionāru grupa, kas pie manis atbrauca. Mēs izgojam m, mm, pastaigu pa pārkos, viņi izstostīja visas leģendas, nostostus, protams, kā arī uh, tos dzīsmes nūtīdoja. Tieši pēc goda organizatora Rītis kundze man zvaņāja, sacīja, Nu, vēlreiz ekskursijā neiesim, bet mēs nevaram aizmirst, kā jūs mums dziedājāt. Mēs pie jums brauksim speciāli tikai tāpēc, lai jūs mums dziedat. Nu, ir drusciņi maņem ielika tādos kā sprukos, bet uh, klienta vēlme ir svēta līta, <laughs> bija kaut kā ilzītna situācijas. Ja paldies Dievam, es to laiku jau trēļu spēju atjaunot eh, trēļu mūžas kapelu. Ja tad uh, es biju spīsta vienkārši izdomāt pašam savus galvas, ko gan nu es viņam varētu padzīdot. Nu, tā mēs sarunājam, ka pametīšanu kapelā, ja esmu kādu pusstundi dzīvošu. Irana, mēs arī ar tevi sazatiksimies kapelā. Tā kā Jā. es ceru, ka kapelā tu arī mums kaut ko uzdzīdosi. Bet tagad, vai tu varētu pastāstīt radio Marija klausītājiem, arī varbūt tev bez dzīvošanas ir kādi citi hobiji? Nu, es teicu, ka man hobiju ir gana daudz. Pastāsti. uh, <laughs> nevienam manam uh, pirmajam sīvītam, ne mama, ne mosa namok tamborēt. Bet es moku, īsamocēju, īsamocēju skolā, darbmocēju stundās. E, ja man kaut ko īsagribīs, tad es gandrīz kā mašīna strādāju. Es cīšotri tamborēju, varu dabūt gatavu jebkādu rūkdarbu, <laughs> kas man, kas man ir īpazīstīs. Tā kā man nepatīk tādi mūzīgi darbiņi, es parasti tamborēju kaut ko lielu, nu tie ir džemperi, kleitis, goldauti, kaut kas, kaut kas tāds. Protams, kā arī sēkumus šot tad, bet, bet vispār man patīk, patīk lielie darbi. Иммуна мама ir ļoti liela izšivieja, ja izšuvam krustbjūrīņi ļoti daudz glazmu. Ir, man ir pilna munasāta, jostāta riezikņi, pat cik man ir arī vīsumoja ar tādu zīmīgu nosaukumu magones ir bezgalīgi daudz mogunu, gleznu izšūtu krustdūrīnī, gan ar munam rūkam, gan ar mammas rūkam. Tā kā rūkdaugi man ļoti patīk, tie ir līta, kas mani nomīrināja. Uh, nevaru nevienu dienu izdzīvot bez lasīšanas. Tas ir tāds obligātais rituāls, pirms mīga palasīt grāmatu vai žurnālus. Pilnīgi noteikti, dzīves nepieciešamība. Nu, jā, man patīk ceļot dabiski parasties cenšos aizbraukt kaut kur divas reizes gadā. Man ir tradīcija, ka savā dzimšanas dienā parasti bāgu prom no, no gostiem, klotiem, goldiem, no saviem godiem <laughs> droši vien arī. Man patīk aizbraukt ceļojumā dzimšanas dienā, un tad, tad kad es troko vasara pagojusi, ko tu, ko tu esi skriejusi, darījusi, kad nav bijis brīvdienu, tad rudenī patīk aizbraukt uz kādu kurortu, kur var vienkārši paguļāt, saulētīt. Saki, varbūt tu vari pastostēt arī kādu īpašu atgadījumu e, ceļojumā, vai arī kāds varbūt tev ir e, kurios stosts, ko tu varētu izstostēt radio klausītājiem? Vai sarežģīts jautājums izraiz momentā? Nav varu tā īsa domāt. Kuriozi jau ir bijuši vis visādi. Mēs esam mm, pazaudējuši ceļa biedrus, kāds nav atgojis iz, iz vītes, tad ir, protams, liels stress, gaidīšana, nervozēšana, ko te izsatīs. Eh, Eti tādi. Ceļojums vienmēr ir notikums, tie vienmēr ir piedzīvojumi, tie ir diezgan liela arī fizisko slūdze, piemēram, pēdējiem ceļojumiem bijis iz Pragu, Dresdeni i Meiceni. bija briesmīgi liela stēkošana. Vēru, ka 30 tūkstošu sūļu dīnā <laughs> var just, tad vakarā, ka nogurums ir tāds pamatīgs. Bet, nu, tos emocijas, protams, visu, visu nogurumu atšķir. Tad tu esi tā kā restartējis savu galvas datoru, var, var jau atkal strādāt. Un sakiet, kad atgriežas pasaules ceļotāja Irāna, izprēļam, kā jie tagad jūtas, kā prēlīte vai kā rāzaknīte? Nu, droši vien, ka kā prēlīte tomēr. Tad prēļi jau tev ir savi. Tu tagad Bet esi ar visam saknēm. Tāda sajūta, kā es te katru stīvrēti pazīstu, ir viskojumu izstaigot, ar velosipēdu izbraukot, ar mašinu izbraukot. Nu, es esmu tāds ļoti liels lokāla patriots, man dāk sirds par, par, par prēļiem, man gribīs stostēt, stostēt, piemēram, ka man atbrauc nu, gosti izvīsumoju, es jūs nelēžu projām. Pirms tam, ka, ka napastos pa visu par prēļiem, ko var apsevērt, kur var iebraukt, visus savus kolēģus, kam ir kaut kādi turisma uzņēmumi, mēs noteikti reklamēju īsoku, ko var apsevērt, dēļ tam, ka tas jau ir īsagojis, tā kā ašnī, dēļ tam, ka strādājot turisma informācijas centrā, mēs tad katru godu braucam uz lielajām izstodēm Ir tad bija trīs dienu maratons, kad tu vienkārši runāji, runāji, runāji, runāji, stosti, stosti, stosti, tu slavināji prēļus. Ir tad jau tas ir pilnīgi automātiski, tas jau, kā saka, atlāts no zūbiem. <laughs> Viss, ko tu zini, gribīs nobūt toļok, pēc tam, jā, ja cilvēki īdūt vēl atgriezenisku saiti, ka paļtis, mm, ka īsacēt, mēs ņemot nezinojam, vai cik forši. Nu, tad tas ir tāds jau gandarījums. Es tev gribu vaicot, ja es tev tagad vaicotu, pēc ko garšoja prēļa, ar kādu augli tu jūs varētu salīdzināt? <laughs> Viņi nav augļi. ar, ar ko tad? <laughs> Es teicu, ka prēļi garšoja pēc sīra. <laughs> pēc sīra. Nu, pastosti par prēļu sīru. Nu, es tai Lapnē vienmēr turistiem saku, ka Prēļģīna nav visvinkoša Latvijas mazpilsēta, bet gan Latvijas šīra galvas pilsēta. Dēļ tam, ka mēs esam lielākie sīra ražotoji visā valstī, i parasti ar lielu lapnumu es stostu par to, ka mm, aktīvu sabiedrību prēļus ir viens nu, ļoti retajiem uzņēmumiem Latvijā, kurš pīder mūsim pošim ka tā saražoto naudu наезжит ни из Вочи, ни из Видрею, ни из Кривею, ни из Литву, а палик те пач. Irena. Jā, tā kā dod īstenībā nu, nopelnīt visiem apkārtnes zemniekiem. Zini, šis raidījums bija par dzīves stostiem, bet man liekas, ka mūsim te sagoja tāda eh, naslāpta reklāma preiļam, jū tu esi tiešām tik lokāls patriots, ka tu vairāk stosti nevis par sevi, bet par lītu, par ko tu dedzi, ir tīri preili. Un eh, man liekas, jebkurš novads var lepoties par to, ka ir tādi cilvēki kā tu, kas dzīvoja tur, dara un ar sirdī dvēseli dak par to, ko īdara pazīstu jau par labiem vārdiem, bet es taisu nejūtīšu. Parasti es saku, ka, saku, ka brēļu iedzīvotājus ir vienīgos, kas ar pilnam tīsēdam sevi var saukt par brēļiņu. Da. Es esmu eista brēļiņa. <laughs> kā, kā gan es varu to teikt par sevi eh, bez brēļiem? No, nu, es teicu, esmu sauguši ar to pilsētu. Es visu, man liekas, visu par jūsu zinu. Man ir tā, ka ik pēc diviem metriem ajūtu kojām pa brēļiem, man ir kādu ir nozašveicinājās, dēļ tam, ka, nu, tik daudzi godi tomēr arī, arī publiskā profesijā, dēļ tam, ka, <laughs> tad, kad es vēl biju turismu informācijas centrā vadītoja, tad man sakrita tā, ka um, mm, sagoja pīsadaļāt arī dažādos televīzijas šovus. Nu, i tad jau zini, ka tevi redz pa televizoru, tad jau tevi daudzi pazīst i, kā jau saka, manā dzīvē ir bijuši gan koru kari ar prēļu rozā zīdu kori Ilonas Bageļiša vadībā, gan šovs ievas pārvērtības, gan arī gatavo ar Roberto Ladolče Vita, kura starp citu arī gatavoju tīši e iedīņus ar prēļu sīru. Prēļu sīra zupu, tam <laughs> redzīgi tā ka, nu tā, tā tas ir, jā. Kāds ir tos mīļākais gada laiks? Pavasars. Es esmu pavasara bērns, es esmu pirmusi tad, kad viss plauksti zīt. I tas arī laikam ir man mīļākais gada laiks. Apriļa bēgas līdz, līdz, līdz maija vidam, kad viss tas zaļums ir tik svaigs, tik spirkts, kad uh, eh, sāk rīdēt pīņeņus, pēc tam īves, visa pasaules marža. Tas laikam man ir tas mīļākais gada laiks. Nu, ir parunājušas, esam, nu tad īsim, pastaigosim pa parku. Ejam. Brāļu himnai ir aptuveni 40 gadu. Uh, pirms 40 gadiem divi cilvēki, toreiz vietējos avīzes korespondents Joņs Gurgons, sazatika ar muzikantu Broņislavu Kokorišu vienā baļļeitī spontāni sacerēja dzīsmi manai pilsētē, Veļtiemu, Brēļu pilsētē. uh, bet brēļīši tik ļoti īmīļoja to dzīsmi, ka 2000 2010. gadā mēs jau apstiprinājām jau oficiālu brīļu himnu. Mēs šobrīd esam pie kapelas. Trešajā himnas pantā ir vārdi pāri kapličas bērziņam līkam. Itē orpusī rekujas tos dzegas, neskotā auga dažanavas vīns, bet vairoki bierziņi tādi krūpļi. Jā, redzu, Jā. Tas, kad kapelu atjaunoja, jūs nūvocija, jūs nūcija ir tanūst, bet pagoši 17 gadi, kā kapela ir atjaunota. Nā, namoku rieķinot. 2008. Jā, 17, tūlīt jau būs 18 gadi. Ja viens bērns ir izaugs vēl, nu jā, un es smējos, ka dēļ tam, ka viņš ir pieminēts prēļu himnā, dēļ tam viņš vienmēr ir. Bet to es spētīgi aug un spētīgi atkal no jauna dzanās. Jā. Pareizi. Nu, un ko mēs tagad tur redzam? Tagad mēs ejam pa parku. Mēs ieraudzēsim diezgan daudz īūdiņu. Jūdiņu daudz parkā. Tie ir eh, Prēļu parka kanāli, dīķi, kuri no 47 parka hektāriem aizņem veselus 13 hektārus. Daudz! Interesantākais ir tas, ka viņi visi ir mākslīgi veidoti. Savu laiku grāfa Borhu kolpī iedzimta cilvēki ar parastām kūka lopstām, roka šūstē jūdiņus lai izveidotu nu, pēc grāfa īceris tūku ībēja nudūmojuši. I nudūmojuši izrodās ībēja tā, ka tim dīķim i kanālim no augšas skotūtēs ir joveidoja grāfu Borhu dzimtes monogramma. Tad, kad es turistiem parodu karti, patiešām zilā krosā īzezīmē burteņģa B. Nu, tāds, nu, na perfekti skaists grāfiem Borhiem nabēja. Uh, dronu vai, vai helikopteru. Viņa ja nevarēja izrakt tik skaistu to burtiņu, bet principā īsti ir redzams. Jā. Un te arī nu, snikpūksteni tam veidojas arī kaut kādas monogrammas, vai tos ir arī tagad statētis mm, tagad? Tos ir statētis, jā, tolku laikā. Mēs um, viņam bija ļoti laba porka, parka porvaldniece. Sanda Čingule, jos vadībā studējām gan sniegpulksteņiešus, gan krokusus, gan e, dažādus e, krāšņumu krūmu, krūmus, īkūceņus, tā ka jā, parkuceņš ir mēs labi īkortot. Nu jā, un, un krokusi tagad ļoti skaisti zīd. Irena, bet es saprotu, ka tav, tavas dienas ir ļoti aizņemtas, jo pie visiem tiem darbiem, ko tu izstostie, tev vēl arī pīdara vīsumoja, un vīsumoja taču arī prasa daudz laika, daudz darba. Nu jā, man ir vīsumoja ar nosaukumu Magones. Uh, viņa nav liela, Tie ir pilsētas vīsumoja, kura, kura vēro, kuru vairāk izmanto cilvēki, kuriem ir dažna dažādas darīšanas streļus. Vai nu tie ir kaut kādi darbinieki, kas ir atbraukuši komandiem, vai nu tie ir kaut kādi lektori, kas vada nodarbības mm, ceļu skolniekiem, vai tie ir, piemēram, rakstnieki, kas atbrauc tiktīs iz biblioteku ar saviem lasētojiem. Nu, tāda veida cīmeņi man parasti ir munā mojā. Nu, ja, protams, ka ļoti daudzi procesi, dēļ kam, dēļ tā, dēļ kam magonis. Nu, pirmkārt, uh, man tikai sievi atceros, cīši pateiks, ar ko nokrosa. Uh, i, Mogunis, nu, parasti klasiskas mogunis ir sorkonis, bet tas nosaukums rodās 2009. gadā, uh, tad, kad es piesaistīju televīzijas šovā Korukari. Uh, kā jau es minēju, mēs bijām Prēļu rozā ziedu koris. Uh, tad pēc to šova mēs braucam arī koncertēt. Katrā no kora dalībniecam bija īdūts kāda zīda vārds. Es biju moguna. Dēļ tam, ka es biju uzsvaku no visam dalībniecam, ja man vienīgajā jau tamā laikā bija bērni. Nu, tā man tie moguna īkrita sirdī pēc to televīzijas šova es soku nu, krot kolekciju. Tas bija krūziešu kolekcija, kolekcija, ko es soku veidot. I šobrīd šajā kolekcijā nu, ir tāda diezgan liela jau vairāk kā 160 krūzis, kas ir atbraukušas no visas pasaules. Gan pošās esmu pierkusi, gan draugi, vārds man noša arī ir liela ceļotoja, parasti man tā labi papildināja manu kolekciju, dēļ tam, ka vienmēr apzinotāji meklē kočku ar mogunām. и мани люди вигли и прицинуть. Отлик, такая удобно, как у Ормогана, мяч, и мабы, что прицек. Ну, і так, ну я до ците vizumu, ja nav, nav porūk liela, e, tad mēs poši tiekam golā, gan vērš paļēc, gan, gan es e, tieku golā ar visu uzkūpšanu, dēļ tam, ka nav mums viņa tāda, nereikojamies, piemēram, tikko kādas kozas vai jubilējas, kad ir cīši lieli darbi, jokloja goldinā. Mums ir maza pīticēka mojaņa, bet uh, e, tī dzīvoja daudz, daudz, daudz mogunu dažādos veidos, gan, gan lustros, gan traukos, gan gultis veļā, gan dvīļos, visur ir mogunis, mogunis, mogunis. Vai tamā vīsumoja arī mogunmaizes tiek captas? ja man prasa brūkas, tad jā. <laughs> tad arī maize ir ar mogonam, nu skaidrs. Varbūt vari pastostēt arī par prēļu kurlināru mantojumu, kas, kas vēl bez to sīra tāds raksturīgs prēļiem? Es domāju, Es domāju, ka, ka jau visā, visā latgalī eh, tos, tos īpašos lītis, nu, piemēram, uh, eh, Brāļi vienmēr ir bijuši ļoti stipri saistīti ar aglonu, dēļ tam, ka mums ir neļauts attolums starp mums. E, Aglona, kā zināms, jau daudzus gadus darbojās arī vienīgais Baltijā maizes muzejs, Vīļa co uzgostus bija Antāņa kudiņa, viņa kudiņa pieredzinājusi <laughs> savus uh, gostus jau pie garšīgajiem latgaļišu e, kļotskom. Visi gaida tīši, tīši deserta laiku, lai dabūtu kļotskas. Nu, protams, ka latgaļis maize man likās ir arī tāda mūžēgo vērtība. Uh, arī uh, rupjo maize ar speķi, tā saucamais vēstūkļiš, ko, ko vija ir. Uh, iznesušas autos, ko je capi pīdoja saviem klientiem. Nu, tagad gan viņa <clears throat> ir slimības gultas, bet, nu, jos soktais darbs tiek turpināts, mēģis muzejs darbojās, viss notiek. Tā kā jau parasti visu, ko atgalīja, gan gulbišnīki, gan sieņu mērķa, gan spēķēti, gan solēti, ogurči, nu, viss tas ir dabojams reāli, tā ir vītas jobrauc, jopierko, joprasa, jogaršo, viss tas ir dabojams. Dzīves stāsti. Raidījums par nenovērtējamo, cilvēku piedzīvoto un pārdzīvoto. Cīnījāmies radio klausītāji, kā jau jūs sacījāt, esmu atbraukusi gastētis Prēļam, staigoju pa Prēļu parku, Prēļu parkā skaisti dzīt krokusi, asus atlikusi Irēnu, un pa parku Irēna mani vad uz kaidu ļoti īpašu vītu. Un tagad mēs kopjam augšā pa trepēm, un ja atslēgs vīnu īpašu celtni. Un te ir kapela, nu re, durs ir smuka, sulzulkūka, Nu, Irēna, Rodi, kas te, te ir? Kur pastosti? Kur mēs esam atgojušas? Mēs esam atgojušas iz Sprēļu mūžas kapelu, kurai šogad būs jau 207 gadi, viena no nu visvecākajām mākām Prēļu parkā. Gribu arī piebilst, ka Prēļu parks ir lielākais Latvijā, aizņem gandrīz 47 hektārus. Uh, eh, ja Pīcis gadsimtus prāļus ir valdījuši pūļu aristokrāti grāfi Borhi. Jūsu vajadzībām arī ir uzbūvēta IT kapela. Mm, pareizāk sakot, jai tika izmantota divi mērķi. Te notika divi kolpojumi, bet savukārt pazemīzām ito sākas atceroda grāfu Borhu dzimtes kapenis ja uzņēmiskai parastos mirušos aproka kopūs, bet guļēja uz mirstīgos atlīkas šajā kapelā, kapelā kapiņos. Kapiņos viņa noguļēja līdz 1919. gadam, kad kapelu diemžēl bolševiki izpūstēja. Laika gaitā viss, kas te ir bijis, gan ateisma klubs, gan uh, Eh, kinoteātris, gan centiņi īkortot sporta zāli, bet visbeidzot, kā, kā labūs komunistu laikos piediņos, jā, kā bīži vien, itie īkortoja mm, minerālu māslu nuliktavu. I tad, kad katoļu draudz 95. gadā porjāmei to āku iebēja, diemžēl, šausmīgā stāvoklī, Tam, ka ķimikā, tos ķimikāļus bija nosasāduši gan sīnām veidojot tādu ķīmisku izveidumu, gan greida bija sapavusi, lūgu durovu nabēja, ar dieļiem bija aizsists, jums bija caurs, cīšķēlis naudas. Tamā laikā baznīcā nebija. Pirmkārt, jau ar, ar baznīcānu palīdzību to visu sakūpi iztērēja. Uh, tikai 2006. gadā mecenāts no Kanādas doktors Edvards Upiņīgs ziedoja pīklojēgu summiņu kapelas atjaunošanai. Kapela tika atjaunota 2008. gada 23. septembrī, nu jauna īsvietieta. I, i, kad šo dievnamu izvietējām, deva arī vārdu. Tas ir Svētokos Jaunās Marijas debesīs uzņemšanas kapela. Ja mēs visi labi zinām, katoļi, ka šo svētkus mēs svinam 15. augustā, dēļ tam tradicionāli 15. augustā, kad Aglonas svētki ir beigušies, arī šajā kapelā vienmēr vakarā notiek divkalpojums. Arī pārējā gada laikā, piemēram, šobrīd Katoļu baznīcā ir remonts, dēļ tām nu, šādiņas bieži vien izvada cilvēkus pēdējā gaitā. Ir bijuši jaunlaulotī, kas ir te laulājās, Bet turisma sezonas laikā šī kapela ir atvērta kā turisma objekts, kā kultūras objekts, kā savdabīga mākslas galerija. Dēļ tam, ka ieejot, te var redzēt astoņas pasaules slavenas gleznas, gleznu kopijas. Tas skatos, pastosti lūdzu, varbūt tuvāk par itam gleznam, kas te ir redzamas. Gleznas klubskaitā ir astoņas, jo visas ir par bībeļu tēmām tīri slavenu e, e, mākslinieku darbi, darbu kopijas, ko glaznojuši Mākslas akadēmijas studenti. Speciālisti, kas, kas mākslas zinātnieki, kas saprot kaut kādu tādam lītam, saka, ka šos glaznes ir ļoti kvalitatīvas. Bez to visa ite vēl ir diezgan daudz skulptūru, ko ir darinājusi Ēvija Upeniece, kas šobrīd ir visvecāko tēlniece Latvijā ja ir 97 gadi, bet viņi joprojām darbojās savā profesijā. Nu, protams, ne tik, ne tik ražīgi kā kādreiz jaunībā, bet tomēr tik nopietnā vecumā cilvēks vēlēs vīnu to strodoju. Ir tā, ka jūs tēvs ir nocis no nu, brāļu novada, tad šim, šai pilsētai, šim novadam ir dovanojusi savus darbus. Tos porcelāna visas ir sīvīšu skulptūras. Nu, ko tad daudz stāstīt, jo braucu jau sever. Bet mēs zinām, ka daudzi turisti e, paliek izbrīnāti, tad, kad tu viņiem stosti šajā kapelā, to, kas tev būtu jāstosta, tu vēl arī skaisti dzīvi, jo Dievs tev ir devis skaistu balsu. Vai, tā kā īt maisa, drēž lūksīts pie kristiem, varbūt tu vari nodzīvot arī kaut ko radījuma arī klausītājiem. Protams, jā. Es vienmēr saku, ka es neesmu dzīvotāja. Man patiešām nav nekādas muzikālas izglītības. Es esmu pilnīgs autodidakts. Bet Dievs ir devis tādu dāvanu, ka es varu dzīvot. Tam nu, turistiem tas ir tāds neliels porsteigums. Viņi kaut tam līdzīga negaida. Kad mēs te ieejam, kapela ir brīnumaina arī ar savu absolūtu akustiku. Telpa nav liela, bet skaņa gonte ir liela, ir balss skaņa ļoti labi. Nu, palaissim ēterā skaņu no nu, Prēļu kapelas. Īsim uz vidiņu. Tā kā e, kapela ir veltīta divmotē, tad, protams, kā es te vairāk arī dzīvoju divmotē, veltītos dzīsmis. Protams, ka lielāko daļu nu, no turistiem ir čili. <laughs> Piedodiet man, kā es te saku, bet tā ir. I arī latviešu valoda viņiem ir eksotika. Dēļ tam, lai, lai parodētu, kā skaņa mūsu valoda, es vienmēr uzsveru, ka tie noteikti ir valoda, dēļ tam, ka jā, ir dialekti, izlūksnis, dēļ tam tie noteikti ir patstāvēga valoda. Es dzīžu, man liekas, viena no viskaistākajām latgalīšu dzīsmēm, kas veltīta aglonas divmotē, lai gan mēs zinām, ka divmotē visur ir vīna. Pīdūt mums divmotē, pīdūt. skaistu, ko cīšu, atnesēm es atceros, tai tas bija ļoti, ļoti izpaidīgai. Tiešām man liekas, vibrēja, no tava balsa vibrēja visas sīnas. Nu, tiešām es domāju, ka tie turisti, kas te nāk, ka tie ir ļoti porsteigti no nu, nu, kaut ko tāda. Bet tie dzīsmi arī, nu, man liekas, ka ja izsaka visu, ja izsaka latgalīšu būtību, ja izsaka tos vērtības, kam mēs ticam, nu, ka tie arī ir tāda ļoti vītai ir laikam piemērota dzīsme. Es pašu te esmu diezgan bieži, bet es labā nozīmī pie šitos vītas nevaru pierast. Man katru reizi vienalga skrīns kudreņis pa, pa muguru, i praktiski katrā grupā, kad cilvēki atbrauc, nu katrā grupā ir tāds, kas te raut bet ne jau nu pādam, bet nu aizkustinājuma dēļ tam, ka patiešām tie skaņa ir tik milzīga, ir tik teira, ir vēl posteidzuši soltoks zīmā, tu dzidroka skaņa, skaņa mainās, bet vienmēr, vienmēr ir brēnišķīga. Nu, ja, protams, mēs esam vīta uh, ar, ar saviem stostiem. Uh, Ja es noteikti nu, turistiem stostu, ka Brāļi ir tie vieta, kur ir dzimis Joņš Streičs, mūsu izcilais kinorežisors, iztergojas skolā. Viņam tie ir daudz draugu, viņš arī uh, Brāļu pilsētas gūda pilsoņš, dēļ tam mēs arī uzturam sakarus, viņš nekot Brāļus neaizmirst. Nu, šai, šai kapelā atcerūnoties arī cilvēkiem stostu, ka viņi noteikti nu pazīst vīnu skaņdarbu. Eh, skaņdarbs ir Raimonda Paula uzrakstīts, un mēs to dzīsmas jau mēs visi zinām. Bet ļoti daudzi nezina, ka šai dzīsmē vārdu autors ir neviens cits kā Joņs Strečs. Nu, tā kā dzīsme arī ir veltīta jaunavai Marijai, tad man liekas, ka nu, šeit ir tie vīta, kur tu dzīsmi ir jodzīt. Pilnīgi noteikti. Padzīdosi? Padzīdošu. Vismīļā māte Marijā, dod savam dēlam padomīju, lai iesēj mūsu zemītē, tik mīlu vien. skaisti, bez gala. Un man liekas, ka tas skaistums ir no to, ka tu to dari caur sirdi, ir ar sirdi. Ja vai nav tā, ka Tam klāt vēl arī divi debesu svētība. Protams, protams. Pirmkārt, man ļoti patīk cilvēki. Es esmu ļoti liels patriots savai pilsētai, savai dzimtajai vītē. Ja man gribīs pastāstīt to labāko, to skaisto, ko ja es viņu vairāk, ja vairāk es biju vien aizraunos, un man gribas ir apsastot. Bet tiešām tik ļoti gribīs pastāstīt par visu, kas te ir lab, labs, skaists, lai, lai cilvēki nedomāja, ka viss labums ir tikai Reigā, kā arī Latvijā. Latgalī dzīvo cilvēki. Zini, es arī esmu Latgalis patriota, ir tieši dēļ tam, es arī Jā. esmu šodien pie tevis, lai viestētu par tādiem cilvēkiem kā tu, ne tikai Latgalē, bet visai Latvijai. Un, ko tu nu, un, saki, un saki, ko tu novēlētu rādījumam, arī klausītājiem? Būt pateicīgiem par visu to, kas mums ir. Es parasti arī cilvēkiem šajā kapelā dzīvo vienu īpašu dzīsmi, lai mēs aizmirstam to savu saukli, viss ir slikti, punkts, LV. Mēs esam tik bagoti, mums ir sava valsts, mums ir sava valoda. Mums lielākajai daļai ir draugi, ģimeņa, darbs, divas rokas, divas kojas. Es pašu par to katru vakaru pasatiecu uz divam. Ja man liekas, pateicība ir tos jūtas, kas ir vis, visproduktīvākos. Dēļ tam, ka ko tu vairāk pasateicīs, tu vairāk tev divus dūt. Ja noteikti es nuvēlēju visu to novērtēt, kas mums ir dots. Protams, ka mīļot savu dzimto zemi, Vasarā visus gaidīšu gastos, dēļ tam, ka prēļos ir ļoti daudz ko redzēt, ir daudz turisma objektu, ir vārds te atbraukt, izaprīcot, izapeļģēt. Izbraukot ar laivumu, katram rādām subdēļu. Galu galā iet kapelā, pazērtīs greznas, skulptūras, ja mums vēl pazalaināsies satikt tiranu, kas arī vēl uzdzīdos. Jā, man vienmēr var zvanīt. Paldies, Irēna, par jauku sarunu! nedzirdēti, neticami, piedzīvojumiem bagāti, aizraujoši, pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši. Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas, filmas, kuras neviens nav redzējis, mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Raidījums dzīves stāsti – tā ir unikāla iespēja ielūkoties šajā dārgumu lādē –